بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف به نام خداوند بخشنده بخشایشگر کیفر لشکر فیل سواران به خاطر این بود که قریش به این سرزمین مقدس الفت گیرند و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود الفت آنها در سفرهای زمستانه و تابستانه و به خاطر این الفت به آن باز گردند پس به شکرانه این نعمت بزرگ باید پروردگار این خانه را عبادت کنند همان کس که را از گرسنگی نجات داد و از ترس و ناامنی ایمن ساخت